Išėjimo knyga 25 skyrius Viešpats kalbėjo Mozei, sakyk Izraelio vaikams, kad jie atneštų man auką. Priimkite auką iš kiekvieno, kuris duoda laisva valia. Štai, kokias aukas imsite iš jų – auksą, sidabrą, varį, mėlynus violetinius ir raudonus siūlus, ploną drobę, oškų vilną, raudonai dažytus, avinų kailius, opšrų kailius, akacijos medį, aliejų lempoms, kvepalus patepimo aliejui ir kvepiantiems milkalams, onikso akmenelius ir brangius akmenis efodui bei krūtinės skideliui. Padarykite man šventyklą, kad galėčiau gyventi tarp jūsų. Tau parodysiu palapinės ir visų daiktų, kurie turės būti joje pavyzdį. Viską privalote taip padaryti. Padarykite skrynę iš akacijos medžio, pustrečios uolektės ilgio, pusantros pločio ir pusantros aukščio. Aptraukite ją iš vidaus ir iš išorės grynų auksų, ir jos viršuje padarykite auksinį apvadą. Nuliekite keturias auksinės grandis ir jas pritvirtinkite prie keturių kampų, dvi grandis iš vienos pusės ir dvi iš kitos. Be to, padarykite kartis iš akacijos medžio ir jas aptraukite auksu. Įkiškite kartis į grandis skrinios šonuose, kad galėtumėte nešioti skrynę. Kartis te lieka skrinios grandise, neištraukite jų. Į skrynę įdėsi liudijimą, kuri tau duosiu. Padarysi dangtį iš grino aukso, pustrečios uolektės ilgio ir pusantros pločio. Iš grino aukso Padarysi du cherubus, nukalsi juos abiejuose dangčio galuose, vieną cherubą viename gale, o kitą kitame. Ant dangčio padarykite cherubus abiejuose jo galuose. Cherubų sparnai bus išskesti. Jie gaubs dangti savo sparnais. Jų veidai bus nukreipti vienas į kitą ir įdengti. Į skrynę įdėsi liudijimą, kurį tau duosiu ir užvošiu dangčiu. Ten aš susitiksiu su tavimi ir aš kalbėsiu su tavimi nuo dangčio viršaus tarp abiejų herubų, kurie yra ant liudijimo skrinios ir duosiu tau įsakymus Izraelio vaikams. Padarysi stalą iš akacijos medžio, dviejų uolekčių ilgio, uolektės pločio ir pusantros uolektės aukščio. Jį aptrauksi grynų auksų, pakraščių aplinkui pritaisysi auksinį apvadą. Aplinkui padarysi breuną plaštokos plotumo ir ant jos auksinį apvadą. Padarysi keturias auksinės grandis ir jas pritvirtinsi prie keturių kampų, prie kiekvienos kojos. Grandis kartėms įkišti bus prie pat briaunos, kad stalą galima būtų nešti. Padarysi kartis iš akacijos medžio ir jas aptrauksi auksu, kad jomis galima būtų nešti stalą. Iš grino aukso padarysi dubenis, taures smilkytuvus ir puodelius, kuriais bus lėjami skyščiai. Padėtinę duoną nuolat laikysi padėjęs ant stalo mano akivaizdoje. Padarysi žvakidę iš grino aukso. Žvakidė turi būti nukalta iš vieno gabalo. Jos šakos, kotas, taurelės, buoželės ir žiedai. Šešios šakos eis iš jos šonų, trys šakos iš vienos ir trys iš kitos pusės. Trys riešuto pavidalo taurelės, boželė ir žiedas ant kitos šakos. Taip, visoms šakoms, išeinančioms iš žvakidės. O prie pačios žvakidės koto bus keturios riešuto pavidalo taurelės, buoželės ir žiedai. Viena buoželė po dviem iš jos išeinančioms šakoms, kita po dviem iš jos išeinančioms šakoms ir trečia po likusioms dviem šakoms išeinančioms iš žvakidės. Jų buoželės ir šakos turi būti iš vieno gabalo. Visa žvakidė turi būti nukalta iš gryno aukso. Padarysi septynis žibintus ir juos pastatysi ant žvakidės. Gniptuvus ir indą nuognaiboms padarysi iš gryno aukso. Visą tai pagaminsi iš vieno talento gryno aukso. Žiūrėk, kad viską padarytum pagal pavyzdį, kurį tau parodžiau ant kalno